بسم الله الرحمن الرحيم الف لام ميم Empiezo con el nombre de Allah, el Clemente, el Misericordioso. Alif, Lam, Mim. احسب الناس ان يتركوا ان يقولوا امنا وهم لا يفتنون ¿Acaso piensan los hombres que les bastará decir que creen sin ser puestos a prueba? ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين Ciertamente, pusimos a prueba a quienes los precedieron, y ellos también serán puestos a prueba para que Allah evidencie quiénes son sinceros en la fe y quienes mienten. أم حسب الذين يعملون السيئات أن يسبقونا ساء ما يحكمون ¿O acaso piensan quienes obran mal y rechazan la verdad que podrán escapar de nosotros? ¿Qué mal juzgan? من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت وهو السميع العليم Quien anhele el encuentro con Allah para obtener su recompensa, que sepa que el momento que Allah ha decretado para ello llegará pronto. Y él es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. ومن جاهد فإنما يجاهد لنفسه إن الله لغني عن العالمين Y quien luche por la causa de Allah lo hará en su propio beneficio. Ciertamente Allah no necesita nada de ninguna de sus criaturas. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لنكفرن عنهم سيئاتهم ولنجزينهم أحسن الذي كانوا يعملون Y perdonaremos los pecados de quienes crean y actúen rectamente.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 Retornarán para comparecer ante mí el día de la resurrección y les informaré sobre lo que hacían. والذين امنوا وعملوا الصالحات لندخلنهم في الصالحين Y haremos que quienes crean y actúen rectamente entren en el paraíso con los rectos y virtuosos. ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا اوذي في الله جعل فتنه الناس كعذاب الله جعل فتنه الناس كعذاب الله ولئن جاء نصر من ربك ليقولن انا كنا معكم اوليس الله باعلم بما في صدور العالمين يا e hombres dicen creer en Allah mas si sufren algún daño por parte de los idólatras por el hecho de creer en él equiparan el daño infligido por los hombres con el castigo de Allah se inquietan y reniegan de la fe porque no son pacientes pero si los creyentes obtienen una victoria de tu Señor oh Muhammad les dicen en verdad estábamos con ustedes ¿Acaso Alá no conoce mejor lo que encierran los corazones de todas sus criaturas? Y Allah pondrá a los hombres a prueba para evidenciar quiénes son los creyentes y quiénes son los hipócritas. وقال الذين كفروا للذين امنوا اتبعوا سبيلنا ولنحمل خطاياكم وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء انهم لكاذبون Y quienes rechazan la verdad dicen a los creyentes sigan nuestra religión y nosotros cargaremos con sus pecados pero no podrán aligerar el peso de sus pecados en lo más mínimo son unos mentirosos وليسالن يوم القيامه عما كانوا يفترون Y el día de la resurrección quienes rechazaban la verdad cargarán con sus propios pecados y con otros ajenos los de aquellos a quienes extraviaron pidiéndoles que los siguieran y serán cuestionados sobre las mentiras que inventaron ولقد ارسلنا نوحا الى قومه فلبث فيهم الف سنه الا خمسين عاما فاخذهم الطوفان وهم ظالمون Y ciertamente enviamos a Noé a su pueblo y vivió entre ellos 950 años. Entonces el diluvio se abatió sobre ellos por haber sido injustos al rechazar la verdad. Y lo salvamos junto a quienes se hallaban en el arca. E hicimos de esta y de lo acontecido una lección para toda la humanidad. وابراهيم اذ قال لقومه اعبدوا الله واتقوه ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون Y recuerda, oh Muhammad, a Abraham, cuando dijo a su pueblo, adoren solo a Allah y témanlo. Esto es mejor para ustedes, si supieran. انما تعبدون من دون الله اوثانا وتخلقون افكا ان الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا فابتغوا عند الله الرزق واعبدوه واشكروا له اليه ترجعون Lo que adoran fuera de Allah no son más que estatuas e inventan mentiras cuando dicen que comparten la divinidad con él. lo que adoran fuera de Allah no tiene poder para proveerles de sustento alguno. Busquen el sustento en Allah. Adórenlo y sean agradecidos. A él retornarán para ser juzgados. Y si desmienten al mensajero Muhammad, habitantes de la Meca, sepan que también desmintieron a sus respectivos profetas las comunidades que los precedieron. Y al mensajero solo le corresponde transmitir el mensaje con claridad. ¿Acaso no ven cómo Allah origina la creación y la repite? Ciertamente, ello es fácil para Allah. قل سيروا في الارض فانظروا كيف بدا الخلق ثم الله ينشئ النشاه الاخره ان الله على كل شيء قدير Di a quienes rechazan la verdad, oh Muhammad, recorran la tierra y observen cómo Alá originó la creación. Después volverá a reproducirla el día de la resurrección cuando los haga volver a la vida. En verdad, Alá es todopoderoso. يعذب من يشاء ويرحم من يشاء واليه تقلبون Allah castiga a quienes quiere y se apiada de quien quiere y a él regresarán para ser juzgados وما انتم بمعجزين في الارض ولا في السماء وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير Y no podrán escapar de Allah ni en la tierra ni en el cielo. Y no tendrán fuera de Allah quien los proteja o los auxilie. والذين كفروا بايات الله ولقائه اولئك يئسوا من رحمتي اولئك يئسوا من رحمتي واولئك لهم عذاب اليم y quienes no crean en las aleyas de Allah ni en el encuentro con él el día de la resurrección habrán perdido toda esperanza de recibir su misericordia y obtendrán un castigo doloroso فما كان جواب قومه الا ان قالوا اقتلوه او حرقوه فانجاه الله من النار ان في ذلك لايات لقوم يؤمنون Mas la única respuesta que Abraham obtuvo de su pueblo fueron las palabras: Mátenlo o quémenlo. Pero Allah lo salvó de la hoguera. Ciertamente, en esto hay pruebas del poder de Allah para quienes creen. وقال انما اتخذتم من دون الله اوثانا موده بينكم في الحياه الدنيا ثم يوم القيامه يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا وماواكم النار وما لكم من ناصرين Y dijo Abraham a su gente, Han tomado falsos ídolos a los que adoran en vez de Alá y han creado entre ustedes un lazo de afecto basado en su adoración a ellos mas el día de la resurrección renegarán los unos de los otros y se maldecirán y su destino final será el fuego y no tendrán quien los auxilie وقال اني مهاجر الى ربي انه هو العزيز الحكيم Y Lot creyó en él. Entonces Abraham dijo: Emigraré por mi Señor. Ciertamente él es el poderoso el sabio. ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريته النبوه والكتاب واتيناه اجره في الدنيا واتيناه اجره في الدنيا وانه في الاخره لمن الصالحين y le concedimos a Isaac y a este a Jacob e hicimos que de su descendencia surgieran también profetas a quienes otorgamos escrituras y lo recompensamos en esta vida y en la otra estará entre los rectos y virtuosos ولوطا اذ قال لقومه انكم لتاتون الفاحشه ما سبقكم بها من احد من العالمين Y recuerda a Lot cuando dijo a su pueblo practican una inmoralidad que no había practicado nadie con anterioridad أئنكم لتأتون الرجال وتقطعون السبيل وتأتون في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن قالوا ائتنا بعذاب الله إن كنت من الصادقين Mantienen relaciones sexuales con los hombres, asaltan a los viajeros en los caminos y cometen acciones reprobables en sus lugares de reunión. Mas la única respuesta que obtuvo de su pueblo fueron las palabras a modo de burla. haz que se abata sobre nosotros el castigo con el que nos amenazas, si eres de los veraces. Entonces, Lot invocó a Alá diciendo, Señor, sálvame de este pueblo corrupto. ولما جاءت رسلنا ابراهيم بالبشرى قالوا انا مهلكو اهل هذه القريه ان اهلها كانوا ظالمين Y cuando nuestros enviados, los ángeles, se presentaron ante Abraham con la buena noticia del nacimiento de su hijo Isaac, le dijeron: Vamos a destruir a los habitantes de la ciudad de Lot. Ciertamente, sus habitantes han sido injustos. قالوا نحن اعلم بمن فيها لننجينه واهله الا امراته كانت من الغابرين Entonces Abraham les dijo Pero Lot está allí Los ángeles respondieron Nosotros sabemos bien quiénes habitan la ciudad lo salvaremos junto con su familia salvo a su mujer quien estará entre quienes reciban el castigo جاءت رسلنا لوطا سيء بهم وضاق بهم ذرعا وقالوا لا تخف وقالوا لا تخف ولا تحزن انا منجوك واهلك الا امراتك كانت من الغابرين Y cuando nuestros enviados, los ángeles, se presentaron ante Lot, éste se afligió y se angustió por ellos, por lo que podrían hacerles los habitantes de la ciudad. Mas ellos le dijeron: no temas ni te aflijas. Te salvaremos junto con tu familia, salvo a tu esposa, quien estará entre quienes reciban el castigo. إنا منزلون على أهل هذه القرية رجزا من السماء بما كانوا يفسقون Vamos a enviar un castigo del cielo sobre los habitantes de esta ciudad por su perversión y rebeldía. ولقد تركنا منها ايه بينه لقوم يعقلون Y dejamos de ella las ruinas como una clara advertencia y un motivo de reflexión para quienes razonan. والى مدين اخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الاخر ولا تعثوا في الارض مفسدين Y al pueblo de Madián enviamos a su hermano Sohaib como mensajero. Les dijo: Pueblo mío, adoren solo a Allah. teman el último día y no siembren la corrupción en la tierra. Mas lo desmintieron. Entonces, un gran terremoto los sorprendió y amanecieron tendidos muertos en sus hogares. وعادا وثمود وقد تبين لكم من مساكنهم وزين لهم الشيطان اعمالهم وزين لهم الشيطان اعمالهم فصدهم عن السبيل وكانوا مستبصرين Y también destruimos los pueblos de Ad y Samud y han visto con claridad lo que fue de sus hogares oh habitantes de la Meca el demonio hizo que se dejaran seducir por sus acciones y los extravió del camino mientras que creían estar en la verdad وقارون وفرعون وهامان ولقد جاءهم موسى بالبينات فاستكبروا في الارض وما كانوا سابقين Y destruimos a Carún, al faraón y a su ministro Hamán. Y ciertamente Moisés se presentó ante ellos con claros milagros, mas fueron arrogantes en la tierra y no escaparon del castigo. فمنهم من ارسلنا عليه حاصبا ومنهم من اخذته الصيحه ومنهم من خسفنا به الارض ومنهم من اغرقنا وما كان الله ليظلمهم ولكن كانوا انفسهم يظلمون Y a todos los castigamos por sus pecados. Sobre algunos enviamos un fuerte viento cargado de guijarros, como en el caso del pueblo del mensajero Lot. Sobre otros se abatió un gran estruendo que acabó con ellos, como en el caso del pueblo de Samud. A otros se los tragó la tierra como a Carún, y a otros los ahogamos como al faraón. Y no fuimos injustos con ellos, sino que ellos fueron los injustos consigo mismos al rechazar la verdad. مثل الذين اتخذوا من دون الله اولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وان اوهن البيوت لبيت العنكبوت لو كانوا يعلمون Quienes toman protectores fuera de Allah se asemejan a una araña que construye una casa para refugiarse en ella. Mas no hay casa más frágil que la de la araña, si supieran. ان الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم Allah sabe bien lo que ellos invocan en su lugar. Y él es el poderoso, el sabio. وتلك الامثال نضربها للناس وما يعقلها الا العالمون Y exponemos en el Corán estos ejemplos a los hombres, pero solamente los comprenden quienes tienen conocimiento. خلق الله السماوات والارض بالحق ان في ذلك لايه للمؤمنين Allah creó los cielos y la tierra con un firme propósito. Ciertamente, en ello hay pruebas del poder de Allah para los creyentes. اتل ما اوحي اليك من الكتاب واقم الصلاه ان الصلاه تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون recita oh muhammad lo que te ha sido revelado en el libro el Corán. Obra según él y transmítelo a los demás y realiza el salat. En verdad, la práctica constante del salat evita que el hombre caiga en la inmoralidad y en las malas acciones. Y glorificar a Alá dentro y fuera del salat es más importante que el resto de las buenas acciones. Y Allah sabe lo que hacen. ولا تجادلوا اهل الكتاب الا بالتي هي احسن الا الذين ظلموا منهم وقولوا امنا وقولوا امنا بالذي انزل الينا وانزل اليكم والهنا والهكم واحد ونحن له مسلمون Y no discutan con quienes recibieron las escrituras, judíos y cristianos si no es con buenas palabras y de la mejor de las maneras salvo con aquellos que sean injustos con ustedes y les declaren la guerra y díganles creemos en lo que nos ha sido revelado el Corán y en lo que les fue revelado a ustedes antes de ser modificado la Torá y el evangelio nuestro Dios y su Dios es uno y nosotros nos sometemos a su voluntad وكذلك انزلنا اليك الكتاب فالذين اتيناهم الكتاب يؤمنون به ومن هؤلاء من يؤمن به وما يجحد باياتنا الا الكافرون Y del mismo modo que les revelamos a ellos escrituras te hemos revelado a ti el Corán oh Muhammad quienes las recibieron de entre los judíos y cristianos y no se desviaron de la verdad creen en él como también creen en él parte de los habitantes de la Meca. Y solo quienes rechazan la verdad niegan nuestras aleyas. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون Y nunca antes habías leído libro alguno, oh Muhammad pues eres iletrado ni habías escrito nada de tu propia mano de lo contrario quienes siguen la falsedad habrían dudado بل هو ايات بينات في صدور الذين اوتوا العلم وما يجحد باياتنا الا الظالمون El Corán no es sino un conjunto de claras aleyas preservadas en los corazones de quienes han sido dotados de conocimiento. Y solo las rechazan los injustos. وقالوا لولا انزل عليه ايات من ربه قل انما الايات عند الله قل انما الايات عند الله وانما انا نذير مبين Y dicen los idólatras de la Meca: ¿Por qué no han descendido sobre él, Muhammad, milagros de su Señor como prueba de su veracidad? Diles: Oh Muhammad, los milagros están en poder de Allah, y yo no soy sino un claro amonestador. أولم يكفهم أنا أنزلنا عليك الكتاب يتلى عليهم إن في ذلك لرحمة وذكرى لقوم يؤمنون ¿Acaso no les parece suficiente como milagro que te hayamos revelado el libro el Corán, el cual les es recitado? Ciertamente, en él hay misericordia y una exhortación para quienes creen. قل كفى بالله بيني وبينكم شهيدا يعلم ما في السماوات والارض والذين امنوا بالباطل وكفروا بالله اولئك هم الخاسرون Diles Allah basta como testigo entre ustedes y yo Él conoce cuanto hay en los cielos y en la tierra. Y quienes creen en la falsedad y no creen en Allah serán los perdedores ويستعجلونك بالعذاب ولولا اجل مسمى لجاءهم العذاب ولياتينهم بغته وهم لا يشعرون Y te piden burlándose que se abata sobre ellos el castigo sin demora. Y si no fuera porque hay una fecha decretada para él, ya se habría abatido sobre ellos y los tomará por sorpresa cuando no se den cuenta. Te piden que se abata sobre ellos el castigo sin demora cuando éste les sobrevendrá con toda seguridad y en la otra vida el infierno cercará a quienes rechazan la verdad. Ese día, el día de la resurrección, el castigo del fuego los cubrirá de pies a cabeza y se les dirá Sufran las consecuencias de lo que hicieron. يا عبادي الذين امنوا ان ارضي واسعه فاياي فاعبدون Siervos míos ustedes que creen si no pueden adorarme libremente allí donde viven sepan que mi tierra es vasta para que emigren Adórenme, pues, solo a mí. كل نفس ذائقة الموت ثم إلينا ترجعون Toda persona morirá y después retornarán a nosotros para ser juzgados. والذين امنوا وعملوا الصالحات لنبوئنهم من الجنه غرفا تجري من تحتها الانهار خالدين فيها نعم اجر العاملين y a quienes crean y actúen rectamente los instalaremos en elevadas estancias del paraíso por cuyos suelos corren ríos y donde habitarán para siempre qué excelente recompensa para quienes obren bien esos que son pacientes ante la adversidad y perseverantes en la adoración a Allah y depositan su confianza en Allah. وكأي من دابة لا تحمل رزقها الله يرزقها وإياكم وهو السميع العليم ¿Y cuántas criaturas hay que debido a su debilidad no pueden almacenar su propio alimento? Allah es quien la sustenta, así como a ustedes. Y él es el oyente de todas las cosas, el omnisciente. ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض وسخر الشمس والقمر ليقولن الله Y si preguntas a los idólatras, oh Muhammad, ¿quién creó los cielos y la tierra y sometió a su voluntad el sol y la luna? Dirán que fue Allah. ¿Cómo pueden alejarse entonces de la verdad? الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر له ان الله بكل شيء عليم Allah concede provisión abundante a quien quiere de entre sus siervos y se la restringe a quien quiere. Ciertamente Allah tiene conocimiento sobre todas las cosas. ولئن سالتهم من نزل من السماء ماء فاحيا به الارض من بعد موتها فاحيا به الارض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل اكثرهم لا يعقلون Y si les preguntas ¿quién hace descender la lluvia del cielo y revive la tierra tras su muerte? Dirán que es Allah. Di: Alabado sea Allah. Pero la mayoría de ellos no razonan. وما هذه الحياه الدنيا الا لهو ولعب وان الدار الاخره لهي الحيوان لو كانوا يعلمون y esta vida mundanal no es más que distracción y diversión pasajeras, mientras que la última morada del paraíso es la vida verdadera que perdurará para siempre, si supieran. فاذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم الى البر اذا هم يشركون Y cuando quienes rechazan la verdad suben a bordo de una embarcación y sufren alguna adversidad, invocan solo a Allah con una fe sincera para que los socorra. Pero cuando los devuelve a tierra sanos y salvos adoran a otros además de a él negando así los bienes que les hemos concedido mientras que disfrutan de ellos ya sabrán lo que les espera أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّا جَعَلْنَا حَرَمًا آمِنًا وَيَتَخَطَّفُ النَّاسُ مِنْ حَوْلِهِمْ ۚ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَكْفُرُونَ ¿No ven que hemos establecido para ellos un lugar sagrado para vivir, la ciudad de la Meca? La la ciudad de Meca. mientras que las gentes de sus alrededores son atacados y asaltados? ¿Van a creer en la falsedad y a negar las bendiciones de Allah? ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او كذب بالحق لما جاءه اليس في جهنم مثوى للكافرين ¿Y quién es más injusto que quien inventa una mentira contra Allah y niega la verdad cuando ésta se presenta ante él? ¿Acaso no es el infierno donde morarán quienes rechazan la verdad? والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين y a quienes luchen por nuestra causa los guiaremos por el camino que conduce a nosotros y ciertamente Alá está con quienes creen y hacen el bien